Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli na NXS Web Radio podcast u još jednu epizodu našeg serijala NXS Projektor i za vas smo pripremili aktualnosti iz sveta filma. Krećemo odmah sa prvim vestima ono što je svakako verovatno najzanimljivije i o čemu se priča ovih zadnjih dana su dobitnici Oscara za 2013. godinu. Ono što je zanimljivo je da je čak 7 Oscara dobio film Gravitacija, dok je 12 godina ropstva dobio 3, Američka e, prevara i Nebraska i Vuk sa Wall Streeta nisu dobili ništa. Najbolji film je svakako 12 godina ropstva, najbolji glumac izabran Matthew McConaughey, za film Dallas Buyers Club, najbolja glumica Kate Blanchett za Blue Jasmine, najbolji reditelj Alfonso Cuaron za Gravity, najbolji originalni scenario za film Hair Spike eh, Jose, najbolji adaptirani scenario 12 eh, godina eh, robstva, John R Ridley, najbolja originalna pesma Frozen, Kristen Anderson Lopez i Robert Lopez, numera Let It Go, najbolja originalna muzika, film Gravity, Steven Price, najbolja produkcija Great Gatsby, Katarine Martin, Beverly Dunn, najbolja montaža, također Gravity, Alfonso Cuaron i Mark Sanger, najbolja kamera, Emanuel Lub eh, Lubzeki za film Gravity, Najbolja ženska sporedna uloga Lupita Nyong'o za 12 godina ropstva. Najbolji zvuk Gravity Glenn Fremantle. E, najbolji miks zvuka Skip Livesey, Niv Edry, Christopher Benstred i Chris Monroe za Gravity. Najbolji film van engleskog govornog područja The Great Beauty, Paolo Sorrentino, što je primjer jako zanimljivo, bilo je dosta filmova u tom e, izboru. Najbolji dokumentarac 20 Feet from Stardom Morgan Neville Najbolji kratki dokumentarac Lady in Number 6 Malcolm Clark i Carl Freed. Najbolji kratki igrani film je Helium Underwater Najbolji specijalni efekti vjerojatno pogađate Gravity Najbolji animirani film je Frozen Najbolji kratki animirani Mr. Hublot Najbolja šminka Dallas Buyers Club najbolji kostim The Great Gatsby, Katarina Martin i najbolji glumac u sporednoj ulozi Jared Leto u Dallas Bars Club. To su svi dobitnici ovogodišnjeg Oscara. Nastavljamo dalje, kao što ste navikli, najgledani filmovi u Srbiji u protekle dve nedelje. Prvi, još uvek, Montevideo, vidimo se, na poziciji broj 2 čurke na slobodi. Pozicija broj 3 Robocop. Pozicija broj 4 Legenda o Herkulesu. Pozicija broj 5 jedan novitet film Lego animirani. Pozicija broj 6 Operacija Čuvari nasljeđa. Pozicija broj 7 Američka prevara. Pozicija broj 8 Zaleđeno kraljevstvo ili Frozen, o čemu smo pričali. Pozicija broj 9 Lauš i pozicija broj 10 Tri dana za ubistvo. To su trenutno u protekle dve nedelje najgledaniji filmovi u našim bioskopima. I sada prelazimo na film koji smo gledali za vas, također film koji je aktualan i u našim bioskopima. U pitanju je naravno film RoboCop. Još jedan remake kultnog ostvarenja. Verovatno se pitate da li će ovaj e, novi Robocop da bude bar malo prineti onom starom originalnom iz 1987. godine koji smo verovatno svi gledali. Verovatno nema praktično nikog ko ne zna o čemu se radi. Godine 2028. godine multinacionalni konglomerat Omnicorp razvio je centar za robotsku tehnologiju koju koristi uglavnom u vojne svrhe. Ali kada na dužnosti budu ubijen policajac Alex Murphy, oni od njega naprave novo biće, polu robota, polu čoveka policajca, to jest robokapa. Njegova svrha jeste da se bori protiv zločina svih vrsta, ali šta ako su najveći zločinci upravo oni koji su ga stvorili? To je jedan deo filma, nećemo otkrivati više. Žanr, naravno, akcioni i naučno-fantastični film. E, Jose Padilha, režija, Joel Kinnaman, Douglas Urbanski, A.B. Cornish, Gary Oldman, Michael Keaton, Jay Brussel, Samuel L. Jackson, to je glumačka ekipa, kao što vidite ima i nekih zanimljivih e, glumaca kao što su Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson koji su zaista dobri glumci. E sad što se tiče samog filma, ono što bi svakako bilo zanimljivo pomenuti a to je da je ovaj film, možemo slobodno reći, prvenstveno namenjen onima koji nisu gledali original iz 1987. Tako da verovatno će njima da se svidi s obzirom da je sam modern, sa efektima i tako dalje, ali u svakom slučaju verovatno će se svidjeti i onima koji su gledali original, tako da mogu da uporede koliko je počeo od efekata i same realizacije, koliko se razlikovalo eh, onda pravljenje, da nama koji smo gledali taj original davno, verovatno taj original će ostati svakako kao broj 1 i dalje što se tiče Robocapa. E, svakako ne treba tražiti dlaku u jajetu, tako da se izrazim, jer ovaj film prvenstveno namenjen za, kako bi se to reklo, laku zabavu, to jest e, jednu akcionu pucačinu u kojoj svakako dobar momak pobeđuje na kraju, sam protiv svih i ovo nije klasičan remake, ono što je jako bitno da naglasimo, već bio bio neki reboot praktično, ako možemo tako da nazovemo. Ima polaznu osnovu u prvom filmu, ali se malo razlikuju priče, razrađuju se one glavne priče, kako je došlo do toga da on bude ranjen, da naprave njegovog kapa. E, svakako ostaje, da kažem, šteta što neke ideje nisu malo bolje razrađene i malo bolje prikazane u, filmu i e, možemo slobodno reći da je original e, Robocop Paula Verhoevena je nudio svakako obilje akcije, obilje efekata e, tako da on je praktično klasika za, za svoje vrijeme ostvarenje akcije onog filma a e, možemo slobodno reći da je ovo neka mešavina, ako možemo tako da uporedimo, između Sudije Dreda i Total Recall, otprilike tako nekako deluje ceo taj film. E, film svakako nije loš, savjetujemo da ga odgledate, ali, e, kažem, opet nekako previše brzo se sve to dešava, mm, ima akcije, ima efekata, ima svega, znači to svakako nećete biti razočarani, ali nije neki film koji biste e, gledali dva ili tri puta, bar ne u nekom skorijem vremenskom periodu i to je onako više film za neko razbije brigu za neko nedelje popodne kad sednete da pustite to čisto malo da ubijete tih nekih sat, sat i po vremena koliko traje film. E, da li će biti nastavaka mm, ne znamo, još ima mesta, ostavljeno je mesto, ali svakako ostaje na tome da se vidi da li će biti e, nastavaka ili e, ne, što se tog Delatić. U svakom slučaju, pogledajte film i nadam se ćemo se svidjeti. To je ujedno bila i posljednja informacija koju smo pripremili za vas u ovoj našoj kratkoj emisiji. NXS Projektor, pričali smo znači o Robocapu, vi naravno ostavite uz NXS Web Radio Podcast i dalje. Moje ime je Nenad i do neke sljedeće emisije. Veliki pozdrav i čao, čao, čao. NXS Podcast.